Pirmoji Samuelio knyga, 17 skyrius. Filistinai surinko visą kariuomenę karui. Jie susirinko Sohojo mieste, kuris priklauso Judui, ir pastatė stovyklą tarp Sohojo ir Azekos, Efes Damime. Saulius ir Izraelio vyrai susirinko ir pasistatė stovyklą Elos slėnyje ir pasiruošė kautynėms su filistinais. Filistinai stovėjo ant kalno vienoje kelio pusėje, o izraelitai ant kalno kitoje. Tarp jų buvo slėnis. Iš Filistinų stovyklos išėjo galiūnas, vardu Galijotas, iš Gato, šešių uolekčių ir vieno sprindžio ūgio, Ant galvos jis turėjo varinį šalmą ir buvo apsivilkęs šarvų marškiniais, kurie svėrė 5000 vario šekelių. Variniai antblauždžiai dengė jo blauzdas, o varinis skydas pečius. Jo ietės kotas buvo kaip audėjo staklių restuvas o jo ieties smaigalys svėrė 600 geležies šekelių. Prieš jį ėjo ginklanešys. Jis sustojo ir šaukė Izraelio kariuomeniai, sakydamas, kodėl išėjote kariauti? Argi aš, ne Filistinas, o jūs, ne Sauliaus tarnai? Išrinkite vyrą ir tegul jis stoja prieš mane Jei jis sugebės nugalėti ir užmušti mane, tai mes jums tarnausime. O jei aš jį nugalėsiu ir užmušiu, tai jūs tapsite mūsų tarnais. Filistinas tarė, šiandien aš pažeminsiu Izraelio kariuomenę. Duokite vyrą, kad su manimi kautusi. Saulius ir visas Izraelis, išgirdę šituos Filistino žodžius, labai nusigando. Dovidas buvo Efratiečio Jesės iš Judo Betlėjaus sūnus. Jese turėjo aštuonis sūnus. Jis pats Sauliaus dienomis buvo pasenęs ir vienas iš seniausių vyrų. Trys vyresnieji Jesės sūnus išėjo su Sauliumi į karą pirmagimis Elijabas, antrasis Abinadabas ir Šama. Dovydas buvo jauniausias. Trys vyresnieji išėjo su Sauliumi, o Dovydas sugrįžo iš Sauliaus pas tėvą į Betliejų avių ganyti. Filistinas 40 dienų kiekvieną rytą ir vakarą išeidavo ir puikuodavosi Jese sakė savo sūnui Dovidui, imk efą paskrūdintų grūdų bei dešimt duonos kepalų ir skubiai nunešk į stovyklą savo broliams. Dešimt šitų sūrių nunešk savo brolių tūkstantininkui. Pasitirauk, kaip sekasi tavo broliams ir sugrįžęs pranešk man. Saulius, Dovido broliai ir visi Izraelio vyrai buvo Elos slėnyje ir ruošėsi kovai su filistinais. Dovidas atsikėlęs anksti rytą ir palikęs avis sargui, paėmė maistą ir išėjo, kaip tėvas buvo įsakęs. Jam atėjus į stovyklą, kariuomenė buvo išsirikiavusi kautynėms ir šaukė prieš mūšį, Izraelitai ir filistinai stovėjo išsirikiavę kautynėms vieni prieš kitus. Dovidas, palikęs daiktus, pas kariuomenės mantos sargą, nubėgo į kautinių lauką ir pasveikino savo brolius. Jam su jais besikalbant pasirodė galiūnas, Filistinas Galijotas iš Gato, Jis išėjo iš filistinų eilių į priekį ir kalbėjo tuos pačius žodžius. Dovdas tai girdėjo. Izraelio vyrai pamatė tą vyrą, bėgo nuo jo ir labai bijojo. Jie kalbėjosi, ar matote šitą vyrą, jis ateina tyčiotis iš Izraelio. Kas jį užmuš, tą karalius apdovanos dideliais turtais, duos jam savo dukterį ir jo tėvo namus, atleis nuo mokesčių Izraelyje. Dovdas klausė šalia jo stovėjusių vyrų. Ką gaus tas vyras, kuris nukaus šitą Filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Kas yra šitas neapipjaustytas Filistinas, kad tyčiotusi iš gyvojo Dievo kariuomenės? Vyrai jam atsakė tais pačiais žodžiais. Tai bus vyrui, kuris jį nužudys. Jo vyriausias brolis Elijabas, išgirdęs Dovydą kalbant su vyrais, labai supyko ir tarė, ko čia atėjai, palikęs savo kelias avis dikumoje. Aš žinau tavo išdidumą ir tavo širdies sugedimą. Tu atėjai, norėdamas pamatyti mūšį, Dovidas atsakė, ką aš padariau? Aš tik paklausiau. Nusisukęs nuo jo, Dovidas atsisuko į kitą ir kalbėjo tą patį. Žmonės jam atsakydavo kaip pirma. Dovido žodžiai buvo perduoti Sauliui. Jis įsakė atvesti Dovidą. Dovidas tarė Sauliui. Te tai ne vieno žmogaus širdis neišsigasta jo. Tavo tarnas eis ir kausis su šituo filistinu. Saulius atsakė Dovidui, tu negali kautis su šituo filistinu, nes esi jaunas, o jis yra karys nuo pat jaunystės. Dovidas atsakė Sauliui, tavo tarnas ganė savo tėvo avis jei ateidavo liūtas ar lokys ir pagriebdavo eriuką iš bandos. Aš pasileisdavau jam iš paskos, kovodavau ir išplėždavau grobį iš nasrų. Jei jis puldavo mane, nutverdavau jį už barzdos ir užmuždavau. Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, Ir šitam neapipjaustytam Filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito Filistino rankų. Saulius tarė Dovidui, eik ir viešpats, te būna su tavimi. Saulius apginklavo Dovydą savo ginklais, uždėjo varinį šalmą jam ant galvos ir apvilko šarvų marškiniais. Dovydas prisijuose jo kardą prie savo aprangos ir bandė eiti, nors nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui, aš negaliu paeiti, nes esu neįpratęs ir Dovidas nusirengė visą tai. Jis pasiemė lasdą, pasirinko iš upelio penkis glotnius akmenis, juos įsidėjo į piemens maišelį, kurį turėjo su savimi ir laikydamas metiklę rankoje artėjo prie Filistino. Ir Filistinas išėjo ir artinosi prie Dovido, o priešais jį ėjo ginklanešys su skydu Kai Filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis, gražaus veido jaunuolis. Filistinas sakė Dovidui, ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lasda? Ir Filistinas keikė Dovidą savo dievais. Filistinas sakė Dovidui, ateik, aš tau atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žverims. Dovidas atsakė Filistinui, tu eini prieš mane su kardu, jėtimi ir skidu, o aš einu kareivijų viešpaties, Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojasi Dievo vardu. Šiandien viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių lavonus, padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog nekardu ir jėtimi viešpats gelbsti. Kova yra viešpaties ir jis atiduos jūs į mūsų rankas. Filistinui artėjant prie Dovido, šis skubiai bėgo jam priešais. Įkišęs ranką į maišelį, jis išsiemė akmenį ir metė iš metyklės ir pataikė Filistinui į kaktą taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą ir jis griuvo kniupščias ant žemės. Taip, Dovidas nugalėjo Filistiną metikle ir akmeniu, partrenkė ir nužudė jį. Dovidas neturėjo kardo, todėl pribėgo prie Filistino, ištraukė iš makštiesio kardą ir nukirto jam galvą. Filistinai pamatė, kad jų galiūnas negyvas, pasileido bėgti. Izraelio ir judo vyrai, šaukdami, vijo Filistinus iki Gato ir Ekrono vartų. Filistinų lavonai gulėjo nuo Šaraimo iki Gato ir Ekrono. Izraelitai, baigę persikoti Filistinus, sugrįžo ir išplėšė jų stovyklą. Paėmęs Filistino galvą, Dovidas ją nunešė į Jeruzalę, o ginklus padėjo savo palapinėje. Kai Saulis matė Dovydą išeinantį prieš Filistiną, klausė kariuomenės vado Abnero. Abnerai, kieno sūnus yra tas jaunuolis? Abneras atsakė, kaip tu gyvas, karaliau, aš nežinau. Karalius įsakė, sužinok, kieno sūnus tas jaunuolis. Kai Dovydas nukovęs Filistiną sugrįžo, Abneras atvedė jį pas Saulių. Jis tebelaikė Filistino galvą rankose. Saulius jo klausė, jaunuolį, kieno tu sunus? Dovydas atsakė, aš esu tavo tarno, Jesės iš Betliejaus sunus.